สับคำพ้อง สามพันคำ ชุดที่สิบห้า คำที่หนึ่งพันสี่ร้อยหนึ่งถึงหนึ่งพันห้าร้อย print พิมสนิม rust nut ผลไม้จำพวกเปลือกแข็ง สตรีนักแสดง actress chemist นักเคมี เหมือนสตรี womanly lovingly ด้วยความรัก เกียรติศักดิ์ honor customer ลูกค้า ป้ายฉลาก ตรา label dozen โหลสิงโต lion mention กล่าวถึง ที่พึ่ง refuge produce ผลิต ผิด false beyond พ้นถัดไปตัดสินใจ determine imagine จินตนาการ กล้าหาญ courage damage เสียหาย คำอธิบาย explanation action การกระทำ กาต้มน้ำ kettle nation ชาติ ความฉลาด wisdom custom ประเพณี กลาสี sailor refrigerator ตู้เย็น เพื่อนเล่น playfellow though แม้ว่า หมาป่า wolf mule คนโง่และดื้อ ปรึกษาหารือ consult pulse ชีพจรเต็มไปด้วยหนอน wormy terminology ถ้อยคำที่ใช้ เสียใจ regret separate แยกกัน รางวัล prize size ขนาด ไม่อยู่ ขาด absent department แผนกกรม กอง ห่อ กล่อง packet carriage รถม้า บริษัทร้านค้า firm sperm น้ำกามของผู้ชาย อารมณ์ร้าย bad tempered concert การแสดงดนตรี อัตราค่าไปรษณีย์ postage twist bit แปรงสีฟัน toothbrush discuss โต้เถียง มีชื่อเสียง famous pajamas ชุดนอน ยุ่งยากเดือดร้อน trouble triangle รูปสามเหลี่ยม สงบเสงี่ยม humble attention เอาใจใส่ ลมหายใจ breath persuade ชักชวนล่อใจจำได้ recognize apologize ขอโทษ กล่าวโทษ โจทย์ accuse truth ความจริง เจ้าของสถานที่ผู้หญิง landlady plenty มากมาย ผู้รับเงินที่จ่าย p a y disagree ไม่ยินยอมกลิ่นหอม fragrance petrol น้ำมันที่ใช้กับเครื่องยนต์ เก็บเกี่ยวพืชผล harvest excited ตื่นเต้นเหม็น nasty quantity จำนวนปริมาณ ธนาคาร bank frank เปิดเผย เคย used to value ค่า ราคาวันสุดสัปดาห์ weekend tend คอยรับใช้ดูแล ร้านกาแฟ cafe clay ดินเหนียวเคียว sickle miserable ความทุกข์ยาก นอกเสียจาก besides multiply คูณ์ not force บังคับ ระดับ level local ท้องถิ่นหรือเฉพาะที่ สำรวจที่ explore shore ฝั่งทะเล play cradle vehicle ยานพาหนะ อวัยวะ organ opponent ฝ่ายตรงกันข้าม สิ่งของ บทความ article double สองเท่า รองเท้า shoe